И сега, сега остави за момент неудовлетвореността си, желанията, мислите, действията. Позволи си да погледнеш в най-голямата дълбочина на съзнанието си, да наблюдаваш как се раждат мислите и усещанията. Къде е източника на всичко това? Този въпрос открива пред теб великата тайна на битието. Възможно е вече да усещаш, че сега ще чуеш нещо, което ще промени живота ти напълно. Но моите думи не са същността на това, което ще промени живота ти. Моите думи – са само водач на Твоето внимание към Твоя дух и чистото съзнание. Моите думи са само покана за мълчание на Твоя ум и за вътрешна тишина. Погледни към живота си. Ти премина пъти от своето раждане до момента сега и наричаш този път своето минало. Предстои ти да преминеш пъти от момента сега до физическата смърт на твоето тяло. И този път ти наричаш свое бъдеще. Ти наричаш минало това, което вече не съществува и бъдеще това, което още не се е случило. Но така ли е наистина? А какво би било, ако нямаше представа за времето? Ако не разделяше своята реалност на секунди и минути? Ако не знаеше, че има днес и вчера и утре. Позволи си сега да погледнеш на живота без предубеждение, като оставиш приличните разбирания и обяснения за всичко с готови отговори. Когато сме били в единството, ние сме били съвършения абсолют. Чистото, обгръщащо съзнание. Това е най-високата хармония. Чистота и ясност. И в която ние сме знаели всичко. И в която даже не биха могли да се родят въпроси тази хармония на вечността. Безбрежна непроявеност, статична пустота, сега скрита от светния ти ум. И ние сме се отправили на пътешествие – като сме разделили себе си на безкрайно множество проявления – на абсолютното съзнание. Това се е случило точно в този момент. И това се случва точно в това мигновение. Във всяко мигновение. Само сега. И това е ключът към възприемането на живота отвъд времето. цялата история на човечеството. Еволюцията, зараждането на Вселената се случва точно сега, в този момент. И само нашият ум създава иллюзията за времето. Разделя съвършенната истина. Превръща завършения абсолют, в процес на постигане на истината. Всеки път, като срещаш нова част от тази истина, ти се изпълваш с възторг от откритието. Понякога търсенето завършва с ликуване и възторг на съзнанието с просветление. Този път може да заеме години медитация, а може да се случи точно сега. И това зависи от това доколко си готов сам да преживееш тази истина. Това е най-важната среща в твоя живот срещата с самия себе си. Тогава виждаш, че всичко, което не си приемал в себе си и в своя живот, не представлява нищо лошо. Само твоето отношение е делило единството на лошо и хубаво. ти имаш правото, правото. поне за едно мигновение да се приемеш изцяло, без да осъждаш и без да оценяваш своите намерения, желания, мисли, да си простиш за всичко и да приемеш. И така ще откриеш че няма за какво да си прощаваш. Ти вече си оправдан от самия факт на своето съществуване. Всичко, което съществува в Вселената, има своето оправдание в това, че вече съществува. Ти толкова дълго се беше учил да не приемаш себе си да си даваш оценки. Опитваше се да се промениш, да станеш по-добър. Възможно е да си забравил. Какво е това да приемеш себе си изцяло? Ти направи много, за да промениш себе си в този свят – на дълбоката удовлетвореност, спокойствие, щастие. Така и останаха недостижима цел пред теб. Образът на идеалния аз, който се стремиш да се превърнеш цял живот. Първата – и единствената крачка към самоусъвършенстването е напълно, напълно да приемеш, да приемеш себе си. Себе си. Когато се предадеш на себе си напълно, ти прекратяваш всякаква борба за добро и зло. Прекратяваш всяко движение вътре в себе си. Така откриваш, че да не приемеш себе си води към недоволство, неудовлетворение, което поражда желания, мисли и действия. И в момента, в който извършваш действие, ти нарушаваш симетрията на пустотата – превръща съвършената статичност на скрития ред в динамика на разнообразието на живота. Подобно на това, както когато търкулнеш топката за билярд, тя привежда в движение другите топки. Така се оказваш в кръговрата на събитията. Така се заражда и самия живот. Чистата хармония е мъртва. За живота е необходимо да наруши неподвижността. Това, което наричаше грях, е неотменима част от живота, както нощта е неотменима част от денонощието. и единственото, единствено, единственото, което съществува в този живот, в този живот. Това е любов, това е това е любов. И да излезеш от нея, от нейните граници е просто не е възможно. И всичко, което наричаш болка, страдание, това е твой доброволен избор да се придържаш към ценности и да избягваш обратната им страна. Твоят страх да се видиш себе си в любовта на противоположната страна. И това също е част от живота. Без следи и привързаност животът е невъзможен. Самият живот е привързаност. можеш да се въведеш в планетата на щастието по най-прекия път, по пътя на пълното приемане на себе си. Тогава ще бъдеш готов напълно да приемеш света и ще се окажеш в рая където няма нищо лошо и добро, където има само вечната самопораждаща си игра на отражението на истината, спонтанния танц на Бога, проявен в безкрайното многообразие на живота. Ти и си този живот, цялата Вселена – ти се усещаш това, към което си привързан, с което се отъждествяваш. Твоята личност е само една от безкрайностите на твоето отражение. Клетчица от организма, която е забравила, че е целият организъм. И тази иллюзия за отделеност поражда страхове, недоверие, напрежение, което в глобалния исторически процес води до войни и страдания на човечеството. Ти имаш само един истински начин да поставиш край на страданието, като престанеш сам да страдаш – а да направиш това е възможно, като се откажеш от борба с себе си, като се приемеш изцяло. Ти си този, който сам себе си създава. Ти си там, където сам избираш да бъдеш. Приеми избора на своя велик дух да бъдеш проявен чрез своята човешка личност. И се наслаждавай. И се наслаждавай на танца на живота, като проявяваш своята божественост в любов към всичко, във всеки момент от времето. Точно в този момент.